In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo ad altare Dei. al Deum cultifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famninico et doloso et ruemi. Quia tu es Deus fretulo meam, quare me repulisti, e quare triste sincero, d'un affligit me inicus. Emite luce in tuan et veritate in tuan, isa me traduxerun, et traduxerun in monte in santum tun, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, al Deum, qui ratificab juventutem meam confitevol tibi in citra Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me, espera in Deo cun en adu confitevol tibi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patria Filio de Spiritui Santo, sicuterani in principio et nuc semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo ad altare Dei, ad Deum curadificat juventutem meam. Adjutorum nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. Confitur Dei omnipotenti, veate Maria semper virgini, Beato Michele Arcangelo, Beati Giovanni Battista, Santis Apostoles Petro et Paulo, Onibus santis et vobis frates, quia peccavi nivis conditazione verbo et operi. Mia culpa, mia culpa, mia massima culpa, ido precor Beata Maria Semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beati Giovanni Battista, Santos Apostoles Petro et Paulum, Onnes Santos, Evoves Frates, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et dimisis peccatis Tuis, perducate a in eternam. Amen. Confitor Dei Onnipotenti, Beate Maria Sempar Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santis Apostoles Petro e Paolo, Onibus Santis, et tibi Pater, quia peccavi nivis conditazione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria Sempar Virginen, Beatum Michaeler Arcangelum, Beate Giovanni Baptista, Santos Apostoles Petro et Paulum, Omnes Santos et Te Pater, Rate pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et misis peccatis vestris, perducat vos as vitam eternam. Amen indulgencia in absolutione in remissione in peccatorum nostrum triba nobis omnipotens et misericordios dominus amen deus tu conversus vivifica nos et ples tua lecta in te ostende nobis domine misericordiam tuam et salutare tuum da nobis Domni exaude oratione mea, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Aufera nobis quos domine iniquitates nostras, ut a santan santorum purus meream ormenti vos introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine per meritan santorum tuorum, quorum reliquia ixum et omnium santorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Os justi meditabitur sapienza et lingua eius loquatur judicium, lex dai in corde Iusius. Noli emulari in malignitatibus in celaveris celaberis facientes iniquitatem, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti. Os justi merita verita vitor sapienza, et lingua eius loquator judicium, lex dai eius in corde Iusius. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pace hominibus bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam, Domine Deus, res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipe deprecazione nostra, qui sedes ad Patris, miserere nobis, con tu solus santos, tu solus Dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, con Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amén. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo oremus Domine Jesu Christi vera humilitatis et exemplar et premio quo ut sic beatum Francisco in terreni honoris contentum imitatorem tui gloriosum efficisti y tanos ellos den imitaciones et gloria tribuas esse consortes. Que vivis reñas, con dios Deo Spiritus Sanctis Deus, per omnia secula Amén. Primera lectura, lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 45, versículos 1 al 6. Amado de Dios y de los hombres, Moisés, cuya memoria vive en bendición, le hizo en la gloria semejante a los santos y le engrandeció, haciéndole espanto de los enemigos con su palabra hizo cesar los vanos prodigios y le honró en presencia de reyes. Le dio preceptos para su pueblo y le dio a ver su gloria. Por su fe y su mansedumbre le escogió de toda carne, le hizo oír su voz y le introdujo en la nube. Cara a cara le dio sus preceptos, la ley de vida y de sabiduría para enseñar a Jacob su alianza y sus juicios a Israel. Palabra de Dios. Graduale, Domine, prevenisti un in benedictionis dulcidinis, posisti in capite eius coronan de lapide precioso. Vita petita te, e tribuisti ei longitudinendieron in seculo secli. Alleluia, alleluia, justus ut palma florevit, sicut cetrus libani multiplicavitur. Alleluia, alleluia. Munda cor meo, una clavia mea omnipotens Deus, la via Isaia profete calcolo mundastinito. Itame tua gratta miserazione dignare mundare, usando l'Evangelium tuum in vagli annunziare, per Cristo un Dominum nostro Amen. Dominus vobiscum et cun spiritu tuum, Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces tomando Pedro la palabra le dijo, pues nosotros solo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros los que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que dejare hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o campos, por amor de mi nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán posteros, y los postreros primeros. Palabra del Señor. Y todo el que dejare hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o campos, por amor de mi nombre, recibirá el céntuplo y dará la vida eterna. El fin de la vida es el amor de Cristo. Se vive para amar a Cristo y por lo tanto no se vive para amar ni a los padres, ni a los hijos, ni a las criaturas, ni a las cosas materiales. Lo primero en la vida es el amor a Dios. Jesús es Dios y por tanto lo que rige la vida es el amor a Cristo, porque Cristo es el camino. Y en ese camino está el amor, se obra el amor. El amor es siempre una obra para llegar a ese amor, para realizar esa obra, primero hay que caminar. Hay que buscar la senda de la verdad que lleva a la vida que es Cristo. Para amar a Cristo hay que primero crucificarse, caminar la senda del desprendimiento, la senda de la cruz de la humillación. Por eso, quien todo el que deja hijos, campos, padre, por amor a Cristo, primero hay que caminar en el desprendimiento, renunciando a todas las cosas aún buenas y se renuncia por un amor, no por una razón, sino por un amor, por una obra. El amor a Cristo es una obra divina. Se ama a Cristo para obrar divinamente en esta vida humana y esa obra divina es una imitación de la vida de Cristo. Quien imita su vida, quien imita sus palabras, quien imita sus obras que hizo aquí en la tierra, ese vive como Cristo y por tanto ese ama a Cristo. Amar a Cristo es imitarlo en sus virtudes, en sus palabras, en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas del mundo, en la forma de obrar con los demás y con su Padre Dios. Amar a Cristo no es una idea muy bonita, un lenguaje, que es lo que hoy Muchos tienen en sus bocas un lenguaje, yo amo a Cristo, y en verdad no aman porque no imitan a Cristo. El amor es una imitación. Quien ama a Dios, imita a Dios. Quien ama a Cristo, imita a Cristo. Quien ama a un semejante, a un hombre, está imitando a ese hombre. El amor es siempre una imitación, un ponerse en la vida del otro y hacer lo mismo que él hace en esa vida. Y por eso para amar a un pecador, para amar a una persona que está haciendo el mal. No hay que imitarlo en su vida humana o en su pecado, sino que hay que cargar con su pecado. Y solamente así se ama al otro, se imita al otro en su vida. Una vida que está pecando en el pecado. Yo amo a mi hermano que está pecando lo imito en su vida de pecado, no haciendo el pecado que él hace, sino cargando con los demonios, cargando con su pecado, que es lo que hizo Cristo. Con los hombres cargó con el pecado de todos, y solamente así pudo amar al hombre, pudo imitar al hombre en su pecado en su vida de pecado sin pecar, porque el amor verdadero nunca lleva al pecado, nunca obra el pecado, nunca descansa en el pecado. Lo carga y libera al otro del pecado. El amor a Dios es imitar a Dios, como el hombre no puede imitar a Dios porque Dios está por encima de todas las criaturas, cuando Dios se hace hombre, entonces el hombre ya puede imitar a Dios en su Hijo Jesucristo, ya puede ver su vida, que es una vida sin pecado, una vida perfecta, en el orden moral, en el orden humano, en el orden carnal, en el orden espiritual, una perfección que tiene la verdad en sí misma y por tanto que tiene una vida plena, una vida eterna, una vida que no termina, una vida inmutable una vida que no descansa, que no se apoya en ninguna criatura, en nada humano, en nada material, en ningún lazo de sangre, de carne o sangre. Es una vida en Dios. Quien ama a Cristo, imita a Cristo en su vida, en, la cual no hay pecado y por tanto tiene la misma mente de Cristo, posee la verdad absoluta, la verdad que no cambia y piensa con su entendimiento humano, apoyado solamente en esa verdad. No necesita acudir a los hombres, a la ciencia de los hombres para entender la verdad. La misma verdad divina es ya alimento para la mente humana. Quien ama a Cristo posee la mente de Cristo y piensa la vida, entiende la vida, ve la vida como la ve Cristo, como la piensa Cristo. Ya no piensa la vida con su mismo entendimiento humano. Apoyado en sus filosofías o en sus escuelas teológicas, que es lo que hay mucho hoy día en toda la iglesia. La gente ve el mundo, la gente ve la iglesia, la gente ve su vida con su entendimiento humano, que está ciego, que en sí mismo tiene el error, porque hemos nacido en el pecado original. Si ya tenemos la mente de Cristo, ¿para qué sigues pensando la vida con tu mente humana. Todo el que dejare su mente humana por amor a Cristo, para imitar a Cristo en su mente divina, para asimilar la mente de Cristo y hacerla suya, entonces va a recibir el 100% en lo material, en lo humano porque ya va a tener una mente divina que va a regir su vida humana. Ya no tiene la mente humana suya, con la cual no sabe cómo moverse en este mundo. Ya tiene la mente de Dios, la mente de Cristo, y en las dificultades de esta vida encuentra siempre un camino, una puerta abierta y para ese hombre no hay problemas nunca económicos, porque Dios sabe siempre dónde están las puertas de la economía, dónde está el camino para tener, para comer, para vestirse, porque es guiado por una mente que lo sabe todo, que sabe lo que va a pasar mañana quien deja su mente humana, quien deja su forma de razonar la vida, que puede ser muy buena y perfecta, entonces ya vive lo divino en lo humano, se mueve en lo divino y entiende muchas cosas a su alrededor y sabe ver el futuro porque tiene la mente de Dios y en la mente de Dios está siempre el futuro, lo que va a pasar mañana. El hombre con su mente humana no sabe lo que va a pasar mañana, puede adivinarlo, pero no tiene certeza. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Se camina siguiendo las huellas de Cristo, unas huellas ensangrentadas. Cristo fue a la cruz. Luego todo hombre en esta vida debe ir hacia la cruz, hacia el desprendimiento, hacia la renuncia de todo lo humano. Y por eso hay que renunciar a los hijos y a los bienes, aunque se tengan. Ese renunciar no significa odiar por odiar al hijo o dejarlo ahí tirado en la vida, no, significa no apegarse a nada de este mundo, a ninguna criatura, y no apegarse por un solo motor, por una sola moción, el amor a Cristo, el amor a Dios. Me mueve otro amor para obrar en la vida por encima de mis hijos, de mis padres, de mis bienes materiales, por encima de cualquier criatura. Todo está movido por el espíritu del amor divino, con el cual se tienen el céntuplo, se tienen muchas cosas en lo material, pero no apegadas a ellas porque ya se valoran en Dios, no en lo humano, no en lo material. Quien deja padre, madre, hijos, campos, por amor a Cristo, por amor de mi nombre, ese va a recibir lo demás. Y la vida eterna, lo demás en lo material, y la vida eterna, la vida eterna divina va a vivir en esta vida humana, en lo humano, en esta miseria que vemos que, que es el hombre, que es esta vida, en las dificultades de esta vida, va a vivir lo divino, va a encontrar la paz divina en las luchas de cada día, en las guerras humanas, en las dificultades de la vida va a poner el amor divino en todas las circunstancias de la vida, allí donde está el hombre, va a poner el amor que lleva al hombre hacia lo divino, que imita lo divino, que reproduce lo divino, que da lo divino. Cuando se ama divinamente, se irradia lo divino, se da solamente lo divino, no se da lo humano a los hombres. Hoy día solamente vemos mucho amor humano, mucha irradiación de lo humano, mucho dar lo humano, pero nadie da el corazón. Nadie da a Dios a los hombres. Y hay que dar a Dios. Estamos en esta vida para dar las cosas divinas, para dar las cosas espirituales a los hombres, para dar lo que no tiene, lo que no está en este mundo, lo que no se puede encontrar en este mundo, material terreno, porque es algo espiritual, es algo divino, y solamente lo da aquel que lo posee. Quien se apega a su hijo, a sus cosas, a los bienes de este mundo, entonces no posee el amor divino y no puede darlo a los demás. Da siempre en su vida lo propio de lo humano. Por eso dice el Señor, y muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Por este apego del hombre a todo lo material, a todo lo humano, por este valorar lo humano por encima de lo divino, que es como viven los hombres. Dan tanta importancia a su vida humana, a sus obras humanas, a sus hijos, a sus proyectos humanos, a su mente humana, a sus filosofías, a sus teologías, tanta importancia. Cuando solamente uno solo es el importante. Es Cristo, que es la verdad, que es el camino y que es la vida. Ahí está la plenitud de todo lo humano. Y el hombre que no viva mirando a Cristo, y mirarlo es imitarlo. Aquel que solamente tenga en su boca palabras y diga yo amo a Cristo, pero después obra en la vida de una forma humana como los hombres en el mundo, con sus pensamientos humanos, obrando lo que todo el mundo obra, sus obras humanas, para que le aplaudan en la vida. Ese no sabe lo que es el amor a Cristo. Amar a Cristo es renunciar al amor humano. Qué difícil de entender es esto, porque estamos apegados a nuestros amores humanos que nacen de cómo entendemos en nuestra mente la vida. Nacen de nuestros entendimientos humanos, de nuestras ideas humanas, de nuestra palabrería humana. Quien ama a Cristo se desprende de esta vida humana, se desprende de su misma inteligencia humana, de sus mismas ideas humanas, ve su soberbia, se ve como es. Y entonces tiene otra mente divina que le guía en esta vida. Dominus et cum spiritu Domine Jesu Christi, vere humilitatis et exemplar et premium, quae sumus ut sic beatum Francisco in terreni honoris contentum imitatore, tu lo Dios efecisti, et a nos justi imitationes et gloria tribus esse consortes. desideriunanima eius tribuistiei Domine, et voluntate laviorum eius non fraudasti eum, posuisti in capite eius coronam de lapide precioso. Suci pesante Pater omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostian, quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo, meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentis meis, et pro onibus et circunstantibus et pro onibus fidelibus Christianis, vivis atque defuntis, ut mie tilis proficiat, a salute in vitam eternam. Amen. Deus qui monitae substantia denitate et mirabilite recunditisti et mirabilius reformasti, da novis per eius aqua et vini mysterium, eius immunitatis esse consortis, qui monitatis nostre fieri dignatus es palices, Iesus Christus, Filius Tuus, Domini nostre, qui te convivit regno anitate, Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam precantes clemensian, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostre totius mundi saluti, cum odore sovitatis accendat. Amen. In spiritu militatis et in animo contito, sucipiamo a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuo santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et davo altere tuum, Domine, ut adiam voce laudis et in anarrer universa mirabilia tua domini delexi recurrendum tue, e lo con habitationes lodi tue, ne perdas cum impis Deus anima meam, et cum vitis sanguinem vita meam. In curo malibus iniquitatis sunt, dexteran eorum repleta es muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redimime et miserere pes meus est in directo in ecclesia medicante Domine. gloria patri et filio et spiritus sancto sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen sucipe sancta trinitas sac oblationem quanti bio offerimus of memoriam passionis et resurrectionis et ascensionis iesu christi domini nostri amen et in honorem Beati Maria semper virginis, et Beati Johannis Baptista, et Santorum Apostolorum et Pauli, et istorum et Onium Santorum, utilis proficia ad honorem nobis autem, a salutim, et ili pro nobis intercedere dingentur in celis, coro memoriam agimus in terris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te frates, ut meum vest vestum sacrificio acceptabile fia pud Deum patem omnipotenti. Sucipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad lautan et gloriam nominis sui, ad ulitate in coca nostra, totius ecclesia sue santi. Sacris altarivus Domine ostia superposita Sanctus Francisco Quesmus in saluti nobis provenire deposcat. Per Dominum nostro, Iesu Cristo, Filium tuum qui te convivit regna in utate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seclorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, sur sum corda avemus ad dominum. Gracias hagamos in domino Deo nostro, digno de justunes, vere digno de justunes e cum ex salutare, nos divi sempre tu vico e gracias agere, Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui aper incarnati per vi mysterium, novamente nostri oculis, Tue claritatis infulsit, undum visibiliter deum cognocimus, per unc in invisibilium amoren rapiamur, et idio cun angelis et arcangelis, cun tronos et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, inno glorie tue canimus sine fine dicentes. Santus, Santus, Sanctus Dominus Deus Sabaot, plenis un et terra gloria tua, Osana in excelsis, benedictus cui venit in nomine Domini, Osana in excelsis. Te igitur clementissime Pater per Jesu Christo, Filium Tum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut iacet avia set venedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia ilibata, In primis cui offerimus pro ecclesia tua santa catolica, quam pacificare, custodire, adonare, regere digneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu, Papa Nostro, benedicto, 16, et antici nostrum, et omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice, fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque, tuarum. Et omnium circunstantium, quorum tibi fides cognita es, in orta devotio, pro cubis tibi offerimus, vel cui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, processus qui omnibus pro redemptionem animarum suarum pro spe salutis et in communitatis suae divicio redum vota sua eterno deo vivo et vero communicantes memoriam venerantes in primis lodioses semper virginis mariae genitricis dei et omni nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolorum ac martyrum tuorum, peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simones et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tui moniamor auxilium, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem servitutis nostre, sed et cunte familie tue quesimus Domine, u placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, ad que af eterna damnationem nos seripi, et in electorum tuorum, iubia regnumerari per Christum Dominum nostrum. Amen. Qua noblationem tu Deus, in nonibus coesimus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptablenque facere dinieris, un nobis corpus, et sanguis fisia diletissime fili tui, Domini nostri in Gesù Cristo, cui prese quam pater accepit panem in santas, ac venerables manus suas, et elevatis oculis in cielo, attezion patrem suum unipotenti, tibi gratias agens, benedicit, fregit, te dicu discipulis suis et dicens, accipite, et manducate is hoc omnes hoc es in in corpus meum Simili modo pus quan senatunes accipiens et umple clarum calicem in santa ac venerabilis manus suas iten divi gracia sagens venedicit, tradit cu discipulis suis indicens, accipite et vivite eseo onnes. Ic es unin calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti mysterium fidi, quir popovis et promultis effundetor in remissionem peccatorum ec cotricus quem feceritis in mei commemorationem facetis. Und et memores Domine nos servitui, sed et plestua santa, justi Christi, fili tui, Domini nostri, tam viate passionis, nec nog et af inferis resurrectionis, sed at in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tua, de tuis donis ad datis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna, et calicem salutis perpetua, supra quae papixulac no vultu respice nieris, et acerta vere, sicut acerta vere degnatus es, munera puri tui justi abil, e sacrificium patriarca nostri abrae, e cotivi optili sumus cetertus tuus melchisedec, santo sacrificium immaculatam ostiam. Supiceste rogamus omnipotens Deus, Io beh che perferri per mano santi angeli tui, in sublime altare tuum, in cospetto divine majestatis tue, ut quod quodquo e sac altaris participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguine subserimus, ogni omni in celesti et gratia repleamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. memento essi an domine famulorum famularum quetuarum qui nos preceserunt cum signo fide et dormion in sonno pacis Isis Domine et onibus in Christo quecentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgias te precamur, per unten Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, familis tuis, de multitudine miserationem entuaron esperantibus, parten aliquan et societate donare digneris, cum tuis santis apostolis et martiribus, cum Joanne Stefano Mattia Barma Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, felicitate perpetua, agata luce agnete cecilia Anastasia et onibus santis tuis. Intra coronos consorcium non estimator meriti set venie quesmus largito admite per Christum Dominum nostrum. Amen. Per quec ec omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis per isum et con iso et in isum, et si video pati omnipotenti unitate spiritus sancti omni sonor et gloria per omnia saecula saeculorum amen oremus placeti salutari vos moniti et divina institutione formati audemus dicere Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis odi, et imiti nobis de vita nostra, sicut et nos dimitibus in debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Libera nos quesumus domini af onibus malis preteritis presentibus et futuris, et intercedente veate et gloriosa semper virgine de genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et onibus santis, la propicio pacem in Dievus nostris, utope misericordia tua adiuti, et a peccato imi semper libere, et af omni perturbationem securi. Pereunte Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivit regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritum Tuum e commissio e consacratio corporis et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fiat pientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem relicum vobis, pacem miam do vobis, de respicias peccata mia, sed fide in Ecclesia tua, e anche in secundum voluntatem tuam, pacificare et quadonare digneris, qui vivis e regnas Deus per ogna secula seculorum. Amen. Domine Gesù Christi, fili Dei vivi, qui es voluntate patris cooperante spiritus santo per montem tuam mundo vivificasti libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum af omnibus iniquitatis meis et universi malis e fac me tui sempre in rene mandatis et a te nunc quas separari permitas qui cum eo te deo patris Spiritus Santo, vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non min proveniat in judicium et condenationem, se pro tua petate prosit mi, atutamento mentis et corporis, et amedelan percipiendam, qui vivis et regnas cum Dio Patri, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Panem celestia cipio de nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum sentantum diverbo, es anabitor anima mia. corpus domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea, in vita aeternam. Amen. quid retribuam domino pro omnibus qui retribuit me, calicem salutaris accipiant et nomen domini invocabo laudans invocavo dominum et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, custodat anima mea, in vita eterna. Amen. Cotto de sumus Domine, puramente capiamus et munera temporali fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, quod sumusi et sanguis, quem potavi aderet vicedivus meis, et presta, ut in me non rimaniat ecelerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus Pobiscum, et cum Spiritu Tuum. Protecat nos, Domine, cum Tui, per sessionem sacramenti Beatus Franciscus, pro nobis intercedendo, ut et te conversationis seius esperiamor insignia, ut intercessionis principiamus suffragia. Per Domine nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite regna unitate spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum amen ite missa es deo gratias Placia tibi sancta trinitas os sectium sibitutis me et presta us sacrificium quod oculis Tue, majestatis indignus sortuli divisit acceptabile mique, et omnibus proquibus irut optuli, si te miseranter popisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuum, initio Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi in Domine. In principio erat verbum, et verbum era apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per iso fatta sum, et sine iso fatum es in il, quod fatum es. In iso vita erat, et vita era luz hominum. Et luz in tenebris lucet, et tenebre iam non comprenderum fuit homo adeo, ad Deo, qui numen era in Ioannes, ic venit in testimonium, ut testimonium pedibere de lumine, ut omnes crederen per illum, not era li ire lus, sed ut testimonium pediberet de lumine. Era lus vera, qui illuminat onnen hominem venienten in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per iso factan est, et mundus eum non cognovit, in propria venit, et sui eum non receperum, quod quod autem receperum eum, detit eis potestatem filius Dei fieri, iis qui credum in nomine eius, qui non ec sanguinis, nec es voluntate carnis, nec es voluntate viri, sec es Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavin in nobis. Et vidimus gloria neius, gloria quasi unigenite a Patre, plenum gracia et veritatis. Deo, gracias.